Даліла Валентина, Рувим Василь, Іфай Орест, Ізавель Тетяна, Соломея Олена, Єлисей Іван. Запанувала тиша. І якби не водоспад, ми, певно, чули би стукіт своїх сердець. Порожні очі кожного дивилися в нікуди, ніби всередину самих себе. Але там була порожнеча. Лише вік та ім'я зовсім чужих нам людей. Принаймні так думав я. 34-річного чоловіка Івана я не знав. Я був юнаком Єлисеєм 20-річного віку. Ось і все. Крапка. Якщо він завжди знав наші імена, навіщо придумував ці інші? І Фай Орест ніби розмовляв саме з собою однак обережно поглядав на Рувима Василя 20 років від народження. Несподівано для всіх велетень вирвав з рук малого зошит і повільними кроками пішов до багаття. Все, годі, це не має жодного сенсу. Уся ця маячня про імена і справжній вік, вони нічого не варті. Всі повинні забути про те, що тільки но почули. Живемо, як жили. Що ти хочеш зробити? жахом в голосі промовив я. Хоча відповідь мені, звісно, була відома. Як завжди, я зроблю те, що хочу. М'язи рувима Василя напружувалися все більше з кожним кроком. Не роби цього. Це наш шлях до повернення пам'яті. Велетень вишкірився в гримасі зловтіхи. Навіщо тобі ця пам'ять, дрищу? Ти сподіваєшся, вона щось змінить в твоєму житті? Ти помиляєшся. Байдуже, яке твоє ім'я, скільки тобі років. Уже все розставлене на свої місця. Ти нікчема і завжди будеш підкорятись мені. Знаєш чому? тому що ти слабкий, ти раб, і неважливо, яке у тебе минуле. Легким рухом руки Ровим Василь кинув зошиту вогонь і став між мною і вогнищем. Полум'я обійняло синю обкладинку і ніби затанцювало на сторінках. Усі з жахом дивилися на це дійство і нічого не могли вдіяти. Ну що? Із сарказмом і задоволенням промовив велетень. Ти усвідомлюєш, який ти нікчемний? Усі ви розумієте, які ви жалюгідні. Ви всі мої раби робитимете те, що я вам накажу. Завжди. Мене всього трусило, але я справді нічого не міг зробити. Мовчали й інші. Отож бо. Всі негайно до своєї роботи, окрім Соломеї Олени. Ти підеш зі мною. Рувиме, почувся відчайдушний жіночий крик, але то була не Соломея Олена. Це ображена кричала Даліла Валентина.